Hun direkt e Méinden de Mueren erem ofgeschalt, hu gesot hun eng falsch Nummer ugin kritt, war en Iertum, vergiess et. Ech erklären herno firwat. Mir hun de Mann selwer nach eemol ugeruff, 40 Minuten laangt Gespréich, ech hun dat hei, wanns du et wëlls lauschteren, nach eemol genau erklären geloss, mir hun e bëssen provozéiert, gesot et ass jo näischt drop, du hun eis gesot, haha natierlech mengt dat wier näischt drop, mee du muss kucken hei an do an do an hei. Du hu mer dat gemaach, wat e gesot huet, an du hu mer festgestallt, dass effektiv d'CD net eidel ass. Wann s du eng CD hëls an du beschreifs se, da kucks de se, da gesäis de, wou beschriwwen ass. Gëtt jo agebrannt. Dee Programm, deen en hei benotzt huet, dee beschreift d'CD vum éischte bis de leschte Byte. Dat heescht, d'ganz Surface huet, gesäit uniform aus. Dat heescht, du mengs, se wier vierge. Wanns de déi CD ageheis an däin Computer, dir seet dat ass näischt drop. CD ass zwar futti, du kanns net drop ophuelen well se scho voll ass, mee seet der net dass se voll ass, seet einfach se wier net beschreifbar. Mir hunn an engem anere Betribssystem dann déi CD nach eemol op op d'Longueis geholl an hunn elo festgestallt dass effektiv d'Daten drop si vum éischte bis de leschte Byte. Méi wësse mer awer nach net. Déi Daten, déi do drop sinn, déi si mol fir d'éischt an engem Maschinnecode. Dat heescht, dat ass alles an engem Code geschriwwen, deen am Fong pre-Windows ass, pre-Microsoft, well aus der gudder aler Zäit. Och dat huet een eis gesot, Gitt net kucken mat moderne Mëttelen, Dir braucht al erfuere Leit, déi nach vun deemools déi Programméiersprooche kennen, wéi se all heeschen. Also et sinn Daten drop. Wat drop ass? Keng Ahnung. Et kann einfach sinn, dass en Kabes drop gesat huet, just fir eis un d'Goen ze kréien. Et kann awer och sinn, dass eppes Interessantes drop ass. Den nächste Schrëtt, dee mer elo kënne maachen, wa mer weiderschaffen op där CD, ass, dass mer probéieren, d'Fichieren ze isoléieren, déi drop sinn. Am Moment ass just Daten drop, Eenten an Nullen. Wann eis geléngt déi erëm a Fichieren ze rekonstituéieren, dann hu mer Fichieren. Déi Fichier sinn awer da warscheinlech, huet ons dat een oder puer egal. Merci. Ech ginn ech gläich an Hand, wien nach gratis Kaffi kritt. Also wa mer déi Fichieren isoléiert kréien, da musse mer se nach dechiffréiert kréien. Dat ass dann nach en zousätzleche Schrëtt. An déi kruzial Fro, déi sech fir eis stellt, ass ëmmer nach, Ass elo eppes op deem, op där CD do drop oder net? Also ass déi ganz CDs-Geschicht do, ass dat eng eng Bidongsgeschicht, déi just dozou dingt, fir eis aus der Reserv ze lacken? Ech weess net. Ech kucken erëm den Historique, wéi déi ganz Affär sech entwéckelt huet. Dat huet ugefaangen jo zur Héichzäit vum Bommeleeër, wou s du hei den Zeien has. Sou ongeféier déi Zäit, e bëssen dono, huet dat do jo ugefaangen. Do wësse mer, datt. ze dienen. Mer wëssen awer, dass hie selwer den kontaktéiert huet. Lo wësse mer awer lo net firwat. Kuerz dono, kuerz dono, also dat ass ëmmer nach zu där Zäit, wou d'Bommeleeër aktuell war, kum, kommen zwee Leit bei hien, dat ass elo seng Geschicht, zwee Leit bei hien mat där CD do, déi se selwer opgeholl haten, mee se net gelies kruten, well si och geduet hunn, et wier näischt drop. Wann se se selwer opgeholl hunn. Dat ass d'grouss Fro. Méiglech ass et, datt et Leit sinn, déi technesch keng grouss Kenntnisser hunn, déi esou en Apparat zur Verfügung haten enzwousch, déi deen och konnte benotzen, mee den Detail dervun net kennen. Lo kann et sinn, datt déi do Leit deen Apparat op Bedreiwe vun Drëtte benotzt hunn. Ka sinn, datt si, dat ass en alen Apparat, dat do ass en Apparat, deen huet de Milosevic anscheinend benotzt zu senger Zäit, dat heescht, dat ass en Apparat, dat ass. 10, 12 Joer, virun 10, 12 Joer war dat d'Pointe vun der Technologie, dass haut, fir d'haut ze benotzen, weess kee méi wéi d'funktionéiert et cetera. De grousse Problem deen ech hunn oder dee mir hunn als Service domat, et se Gespréich, et gëtt 100 sensibel Gespréicher tëscht dem dem Premier an an anere Leit an der Politik ass, dat ass, dass net, dass kee. Dréckklubb, Dat wësse mer och. De Problem, dee mir hunn, ass, mir musse wëssen, ob eise Regierungschef, eise Statsminister oder à la rigueur, dat wësse mer jo net, op där anerer Säit eise Statschef, ob déi ofgelauschtert gi vun Drëtten. An do ass et u sech egal. Mä dat huet am Palais sech ofgespillt. Mer wëssen et net. Mer wëssen et net, well mir dréinen eis am Krees. Mir wëssen net, wat am Gespréich gesot gëtt. Wann ech Gespréich hätt. da kinn ech der et spillen, da kinns de mer soen, dat do Gespréich huet stattfonnt, do, dann a sou weider. Mee et ass, mer wëssen am Moment net, ob et mat, mat wann et et gëtt, ass et mat Fanzen opgeholl ginn, ass et iwwer Telefon opgeholl ginn, ass et, ass et wou, ass et opgeholl, mer wëssen et net. An dat ass, dat ass de Problem. Dat heescht, mer mussen am Fong elo dru schaffen, fir dat Gespréich do ze, ze dekryptéieren, wann dann e Gespréich drop ass, an da erausfannen, ob, ob dat Gespréich statt. fonnt huet a wa jo, wou? A gläichzäiteg probéiere mer iwwert déi, déi Indicatiounen, déi hien eis gemaach huet, fir ze identifizéieren, wien deen Typ war, dee mat der CD komm ass. Well och dat. Mee hie weess, wat drop ass. Hie seet, hien hätt et dekryptéiert. En huet sech Sécherheetskopië gemaach. E weess, wat drop ass. Hien ass schockéiert. An, bon, och dat. Mä hie seet, fir Grand-Duc an ech. seet fir de Grand-Duc an du, mee seet eis net am Detail wat, e seet just Undeitungen an e refuséiert och, an dat hu mer. Undeitungen, wat ass dat dann? Ma Richtung Bommeleeër wier d'Diskussioun gaangen. Jo, ech hu mer och net driwwer geschwat, mee do ass näischt, näischt Spannendes derbäi, ne? Dass och, mee mir hunn eis dat, mir hunn ganz vill doriwwer nogeduet bei eis, weess de, et si Saachen, déi mir dagdeeglech maachen, wann d'Leit dobaussen dat wéissten. Déi wieren schockéiert vläicht. Dës fir den aner, d'Lat läit do anescht. An dofir kann et sinn, dass se schockéiert ass. Dass och vläicht geet den Toun tëscht dir an dem Grand-Duc vläicht och mol eemol erop. Dat kann och sinn, dass Leit doriwwer och schockéiert sinn. Weess de, dat ass, du kanns op sech, u sech dorop näischt ginn. En huet, dat ass op eisem Gespréich, wat ech elo, wat mer opgeholl hunn, wéi mer mat em geschwat hunn, geet ganz kloer draus ervir, e refuséiert fir eis ze lauschteren. aschreiwen ze loossen. Hie seet, en hätt mat sengem Affekot geschwat an Italien, deen hätt em geroden, eis CD ze ginn, awer original, net dekryptéiert an näischt, an e soll da soen, datt en déi ni, en hätt se kritt als gudde Staatsbierger, an e seet dann och nach, ech sinn e gudde Staatsbierger, ech hunn déi un d'Autoritéite weiderginn, an ech hu meng Pflicht als Bierger gemaach, elo kuckt Dir, datt Der eens gitt. Mir huet awer och duerchblécke gelooss, dass mir eis bereet wier ze hëllefe bei dem Decryptage, zumindest mat, net net aktiv, mee zumindest dass en eis seet, kuck mol do oder kuck mol do. Déi éischt puer Tipps déi en eis ginn huet, déi ware jo effektiv, hunn derzou gefouert, dass en, dass mer feststelle konnten, dass op der CD d'Donnéeë sinn. De Problem deen ech elo erëm domat hunn, ass dass hien eis am Fong steiert. Hie seet wat mer maachen a wat mer net maachen. Dat heescht, ech probéieren elo esou mann wéi méiglech op en zréck ze gräifen an ech loosse mol meng Experten op der CD e bësse schaffen. Mee weess, déi ganz Geschicht, ech weess net vu wou et kënnt. Dat do kann vun, vun, also wa mer, wann s de Brainstorming méchs, dat ka vun der gan, aus der ganzer Bommeleeër Enquêtslogik do eraus kommen. Dat ka vun der Pressesäit kommen, déi jo richteg gäil drop sinn, do iergendeppes, ze fannen. An där Logik géif et sech erklären, firwat se souguer wann näischt drop wier, firwat se de Geheimdingscht wëllen aus der Reserv flacken. Weess de, wa se soen, hei mir hunn hei eppes, du has de Beweis drop, datt de Grand-Duc de Bommeleeër ass, an da géif de Geheimdingscht sech op eemol aktivéieren, fir dat ze recuperéieren, da kinnten se et esou duerstellen, wéi wa mir wëlle verhënneren a sou weider. Et ass natierlech eis net esou ugedro ginn, mee du kanns et dann an der Press esou duerstellen. A wann et esou duergestallt wor, dat weess du besser ewéi ech, dann, da bass du an der Defensiv. Ähm, et kann awer och sinn, dass et eng Provokatioun ass vun der Enquêtegrupp Bommeleer do. Well bon, wat ech vun der Grupp halen, dat wees du och. Et ka sinn, dass et aus dem Palais kënnt. Och dat ass eng theoretesch Méiglechkeet. Mir wëssen, dat hu mer jo da gesot am, am leschte Briefing schon, mir wësse sécher, dass den Haff sech wollt Interceptiounsmaterial zouleen. Se hunn do ronderëm gefrot. Do, wou se gefrot hunn, hu se et net kritt, wou mir wëssen. Mee vläicht hu se anerwäerts eppes kritt. Dat ass eng Informatioun. Eng zweet Informatioun, de Palais, also ween? Grand-Duc selwer oder Hofmarschall? Mee ween, also wahrscheinlech éischter, mee jo, ween, ween et schlussendlech gefrot huet, kann ech der net soen, ech weess et net, ech weess net. Mee aus dem Palais koum déi Ufro ganz kloer. An dann ass déi Sécherheetsekipp am Palais, vun där weess ech och net, wat ech soll halen. Do ass déi ganz Geschicht mat deem anonymen Uruff do a sou weider, do si Rancunen, do, do, do ass och theoretesch e Potenzial. An dann, du, du hues och net nëmme Frënn. Einfach en SMS schécken, mat deem SMS setz ech dir e Virus an däin Handy, da funktionéiert däin Handy wéi e Mikro. Dat ass esou einfach haut, du muss ëmmer dervun ausgoen, dass du ofgelauschtert gëss. Et sief dann du hues e séchere Raum, mä dat ass natierlech onbequem, well du kanns, du muss ëmmer dohi goe fir all Gespréich, dat ass jo och Quatsch. Et gëtt Länner, do gëtt dat esou gemaach. Et gëtt Telefonen, déi si verschlësselt, dat heescht du kanns du kanns se ofläschen, mee du kanns dat net onbedéngt dekryptéieren. An och do, weess du, keeft de Kryptographie, dat ass dat ass och esou eng Saach. Mir hunn zu Lëtzebuerg maache mir jo keng eege Kryptographie. Dat heescht, do keefs de e System an deen, deen dat produzéiert, dee kann do entschlësselen. Also kanns sécher sinn, datt déi der näischt verkafen, wat se net herno entschlëssele wäerten. Mee do, bon, du bass ni du bass ni sécher virdrun. A wat wat hei vläicht méiglech ass, ech weess och net, Et si mir lauter esou hypothetesch Szenarien. Et kann och ee sinn, deen hei am Haus sëtzt, deen Zougang huet zu deem do Material vu fréier, vläit nach vun der Arméi, vu wat weess ech wat, an deen dat op gutt Gléck mol heiansdo lafe léisst. Dee mengt, weess de, gesäis hei, elo haut zum Beispill kënnt de Mill an enger Urgence, dat ass vläit interessant, an do haten se dat gemaach an do konnten se et herno net liesen. Een, een aner Punkt wollt ech virdu nach wollt soen, mam Haff. Mir hunn och glaubwürdig Rapporten, déi eis soen, dass den Haff, de Grand-Duc selwer, Kontakt hält, ënnerhält ständeg mam engleschen Dingscht. Weess en dat, wann dass dee vum engleschen Dingscht ass? Ech ginn en net froen. Ech huelen un, dass en dat weess. Ech huelen un, dass e sech briefe léisst. Bon, den Grand-Duc, déi, si hu gutt Beziéungen an England, si hunn hir Ausbildung all do gemaach an esou weider. Kann dat dann net domat ze dinn hunn, datt se mat dem Prënz seng Héichrecht. Vläit vun do aus un, datt en, mee ech war jo do mat am Palais. Also während där Reunioun ass näischt gesot ginn. Mee et ass natierlech gutt méiglech, datt virdrun an dono, datt d'Engländer hien nach eemol kontaktéiert hunn an, an och dat, dat wier, also dat wier guer net esou aus der Welt ze schafen, déi Iddi, dass de sees, dass si hien ënnerstëtzen, wann, wa mer elo wëssen, op där enger Säit, dass si déi Méiglechkeet gesicht hunn, technesch fir hir eegenen Appellen ze interceptéieren, an op där aner Säit gi mer dervun aus, dass do eppes dru wier, déi kréie vun den Englänner ouni Weideres alles, wat se brauchen. Lo sinn d'Englänner déi, déi a Jugoslawien u sech de ganze Sécherheetsapparat do kontrolléieren. Déi Technik, déi do benotzt ginn ass, déi Apparater, déi do benotzt gi sinn, dee Cryptovox, wou mer gesot kritt hunn, mir hunn och probéiert, dat ze retracéieren, dat geet zréck op Jugoslawien, dat ass do benotzt ginn. Also kinnt duerchaus sinn. A wa mer déi do Hypothees spannen, an ech soen nach eemol ganz kloer, dat ass reng hypothetesch an et ass farfelu, mee for argument's sake, hätte se domat eng Technologie, wou se dervun ausginn, kënnen elo un d'Englänner, dass d'Opérateuren hei, déi deen deen CD da raleet a sou, näischt dermat ufänke ka well se net dechiffréiert kréien. Well fir d'Englänner ass et warscheinlech och net oninteressant, wat s du esou mat denge Leit hei schwätz an esou weider. An dofir, fir eis ass am Moment d'Saach ganz onkloer. Mer hunn nach eemol ganz roueg bei eisen, eisen Agent, dee war natierlech och op, op, op 180, kanns der virstellen, no deem, deem, Evenementer vum Freiden. Mer sinn awer nach eemol ganz roueg do driwwer gaangen. Mer sutze ganz laang an d'Nuecht do am Service. Mir ginn dervun aus, mëttlerweil, dass den Typ eis eng CD ginn huet, wou eppes drop ass. Deen Auto, deen eisen Agent do verfollegt huet, soe mer elo emol hypothetesch, dat war en dommen Zoufall. En ass ze schnell gefuer, Zivilsträif hannendrun sinn déi him nogefuer. Puer datt dee Gas ginn, du sichs e Rad hannendru wou den duet hees probéiert ofzehänke, jo dann, weess de, da kënns de zu enger esou enger Poursuite. Mir hunn allerdéngs bis elo nach kee Feedback kritt, well eng Autosplack drop, d'Police kann déi tracéieren. Kann awer och sinn, datt d'Verkéierspolice se tracéiert huet a gesot huet, dat waren déi, ma komm, dann huet souwisou kee Sënn. Dat ass och erëm méiglech. Nee, hien hat hir net, mee si hat jo awer eis, si si jo hannendru gefuer. An ähm, dann so mer, wann man dat dolo mol ausklammern, man so dat war en blöden Zoufall. Dann ass de Recht vun der Erklärung, wie den Typ ofgeliefert huet, fir waten zum Beispiel doheem war, wou soll zu Paräis sinn. Ja. Hien huet gesot am Telefonsgespréich, mat wem en zu Paräis sollt sinn. Dat ass alles iwwerpréifbar, dat ass alles richteg. En war effektiv zu Paräis, en huet effektiv missen d'Urgence zréckkommen, esou weider. Also wa mer dann dervun ausginn, dass en eis déi doten CD ginn huet am gudde Glawen, dass Sou dat Gespréich drop ass, oder am Wëssen, dass dat Gespréich drop ass, handelt no den Instruktioune vu sengem Affekot. Wa mer an déi dote Logik ginn, dann ass et net den Dingscht, deen hei soll bloussgestallt ginn, mee da si mer ëmmer nach an enger Logik, wou s du e ganz seriöe Problem hei am Haus hues, oder de Grand-Duc bei sech, oder mir soss enzwousch. Mir schengt, mä am Ufank hat e gesot, et wier e Gespréich aus dem Paul. En huet verschidde Saache gesot bei verschiddene Gespréicher. Sot et wier um Telefon opgeholl ginn, du erëm net. Wanze war an deem Moment am Gespréich, dat ass et awer net mëttlerweil. Wat sécher schéngt ze sinn, dass dass de Cryptovox do benotzt ginn ass, mee ech weess net ween däers Equipement hei zu Lëtzebuerg huet. Regulär hate mer dat menges Wëssens ni. Lo mir musse mir musse wierklech, mir fëschen am Moment ganz am. Donklen, ma woar en op, datt mir iergendwou den Ufank vun deem roude Fuedem halen. Ech kann och deen aneren sinn, soss ass en Schlëssel. Jo, jo, ok. Ech wëll net onbedéngt engem amerikaneschen, däitschen, franséischen Dings dat ginn, wann ech net weess, wat drop ass. Ech weess et net. Ech Gespréicher. Bei kengem Gespréich iergendwou Unhaltspunkter geliwwert kritt, kann dat oder dat sinn. Dat eenzegt, wat mech hackert, war mat dir, wou s du do eng Theorie entwéckelt hues mat deem Wackellamentaire mat do, mat Gladio a wat alles. Soss wéi, ech hat de Procureur hei näischt kritt. Also do ass näischt. Ech hunn och mam Grand-Duc. Do kënnt da lo de Rapport eraus a puer Wochen, den ech. Vu wem? Ma vun där Bommelleeër-Ekipp do anscheinend. Ech hat haut eng Reunioun mam HCPN a mat dem Generaldirekter vun der Police, hunn him deenen zwee e Briefing ginn iwwert den Terrorismus zu Lëtzebuerg. An du sot en dat zum Schluss, sot, Al, den, wee war et da? Si mir et? Oder ech weess net, wat dran ass. Nee, mee déi, jo, okay, déi Theorie. Mee, weess de, de Punkt ass, ech, ech ginn ongär eppes un en aneren Dingscht. Ech weess net wat ech deene ginn. An domat maachen ech och erëm vläit de Bock zum Gäertner. Wann ech den Engler dat do ginn, si hunn e bëssi, dat ass, dat ass ëmmer, an, an deem Job hei ass dat ëmmer eng Lotterie. Mir schaffe mol selwer drun, kucken ob mer eppes erreechen. Mer kënnen dat do ëmmer nach maachen. Mir sinn elo, déi, déi ganz Operatioun dauert elo 15 Méint. Mir kënnen dann net op dräi Méint méi hunn. Mee wat, wat fir mech ganz wichteg ass, an ech si awer ganz seriö, ass, ass, datt eventuell hei een um gaang ass, eisen, Staatschef oder eise Regierungschef äh, mat esou Moien ze schiedegen, dat ass, dat ass net äh, nee, akzeptabel. Dat wäre awer gutt, äh, wann dat äh, op eng aner Deel zum Schlëssel kréit, wann déi nach dee Dings da oder angestrichen ass, fir an Schritt. Ja. ja, mir probéieren et. Mee ech, wann du mal lo sees, gi direkt, dann kucke mer. Keine Urgence. Mech gift do wahrscheinlech da fir déich mat den Preise schwätzen, ja, ja. well dat sinn am Fong, Dat ass e Wuert, dat muss ee ganz virsiichteg gebrauchen, dat sinn déi Éierlechst an deem ganzen Job do. An déi sinn, ma mat deenen hu mer gutt Beziehungen och. Mee soss musse mer eis de Kapp zerbriechen an dann och, oh, ech kann Dir just soen. Du kanns jo och esou Gespréicher nostellen, also dat ass jo. Dat och, kloer. An dat wier elo och, kuck, hues de dat Lidd scho vun dir héieren, do, Mann a Wuert, dat ass excellent, dat ass gutt. Also entschëllegt wann ech dat esou soen, mee ech hunn, ech hunn Tréine gelaacht an et ass esou gutt gemaach, et ass esou gutt gemaach. Du, du mengs jo wierklech, du sitz do virum Mikro an giffs dat alles soen. Déi Saachen hunn och nach eng relativ Beweiskraaft, well du kanns jo aus engem sengem Text, wéi dat Beispill do war, eng aner Ried schneiden. Jo, jo, esou gesinn ass dat do e ganz gutt Beispill, wou s de dat kanns weisen. Mee. Wann s du, wat mer och eemol kënne maachen, dat wier vläicht awer net domm, wann s du vertraulech Gespréicher féiers oder wann s du hei am Haus mam Grand-Duc vertraulech Gespréicher gefouert hues, dann iwwerlee vläicht a wéi engem Büro dat war, well dat hei, well dat soss enzwousch. Am Haus. Jo, mee wann s de gees mat em telefonéieren an dann. wann s oder wat ëmmer et ass, dat ass hei am Büro, da giff jo net matkréien, wat de Grand-Duc seet. A laut deem, wat e seet, an dat ass elo, e Gespréich hu mer ni héieren, mee no deem, wat e seet, hien ass dovun iwwerzeegt, dass s du et opgeholl hues. A seng Theorie ass, du hues et opgeholl, well du bass ondäitlech ze héieren an de Grand-Duc ass méi däitlech ze héieren. Dofir mengt en, du häss et opgeholl an en häss d'Ëmmer genuschelt, fir dass een herno net um Band héiert, wat s du sees. Vu datt den akusteschen Capteur méi no beim Grand-Duc muss gewiescht sinn, wéi bei dir. Mee och bei him, ech mengen, bei him am Haus, do ass, do ass esou vill, wat hannendru leeft, déi him net gutt gesënnt sinn. A vun, vun, et ass schwéier ze placéieren, wou déi ganz Saach do hierkënnt. Ech kann elo schlecht, an dann, jo, déi Écoute, ech hat lech e Freiden Owend gefrot, ob mer dierfen eng Écoute oppe maachen. Du hues dat autoriséiert. Mir hunn dat do och geschalt, mer hunn dat Gespréich mat him gefouert. Dat Gespréich, wat mer mat him gefouert hunn, hu mer interceptéiert op eisem Handy. Mir hunn en Handy benotzt, dee mir fir Testzwecker hunn. Mir hunn en domat ugeruff, mir huelen dat op, dat ass eisen Handy, mir interceptéieren eis selwer. No deem Gespréich war villes méi kloer. Also do war am Fong dee Verdacht, dee mer haten, dee ganz staark war virun deem Gespréich, datt hie probéiert huet, eis an eng Fal ze lackelen, dee war relativéiert. Dorops hin hunn ech decidéiert, datt mer d'Ecoute direkt erëm ofschalten, well ech hu seriö Problemer, fir deene Riichter ze erklären, wat hei esou leeft. A sou war déi ganz Ecoute, et war einfach eng falsch Nummer, déi mer kritt hu festgeschalt, mir hunn dat iwwert de Weekend lafe gelooss. Spuer gelooss, mee do ass jo näischt. An du hu mer festgestallt, dat ass iergend eng Sécherheetsfirma do, dat ass Quatsch, falsch Informatioun, dat ass formlos erëm ofgeschalt ginn an dat ass ni geschitt. Mä mir hunn och näischt héieren, déi zwee Deeg op alle Fäll. Nee, nee, dat ass näischt. Bon, mer hunn, mer hunn, mer hunn elo nach en marche matkritt, datt den Typ, mat deem mer hei ze dinn hunn, umgaang ass, illegal wuel, et gesäit esou aus, mer hunn awer just zwee Gespréicher, also kratzt näischt dres. Mä. Deen ass mat enger Thailänderin a Kontakt an ass am gaang do Meedercher kommen ze loossen. Also vläit huet en do nach esou Marchéen niewenanescht lafen, mee dat ass, dat ass erëm net eisen, eisen Business. Mee op alle Fall, de Stand der Dinge am Moment ass deen hei, déi, déi CD wou mer zwou Stonnen, also mir esouguer zwou Stonnen ganz seriö geduet hu se ass eidel, ass net eidel, do ass eppes drop, mee am Moment kënne mer nach net soen, wat drop ass. Mer schaffen drun. Mir probéieren et selwer, wa mer net weiderkommen, kënne mer, mir schwätzen dann nach eemol virdru mat der Jeemer bei en auslänneschen Déngscht ginn, jo, kënnen da bei en auslänneschen Déngscht ginn. Ka sinn, ka sinn, dass déi dat, dass déi dat kënnen, déi hunn och aner Capacitéiten. Ka sinn, dass déi dat kënnen, mat deenen Informatiounen, déi mer hinne kënne ginn, kënne se et vläit, jo, vläit och net. Vläit, vläit brénge mir et och fäerdeg. Ja. Muss kucken. Spille do mol. Äh, op der CD. Ja, ja. Ech hunn een Expert, deen drop schafft. Déi aner wëssen näischt, dass déi CD Welt gëtt. Mee et ass een Expert, deen drop schafft. Ja. Wat sief dann du sees, vergiess et, No, dann no, no, vergiess no. et. Dat ass scho spannend genuch. ne? Well iergendwéi ass jo eppes do, well fir dass äh, de Contenu muss eis jo net onbedéngt interesséieren. Dass dass ganz kloer geet, et geet hei géint iergendeen oder iergendeppes an an dat dierfe mer u sech net zouloossen. Mee erwaart och elo net, dass mer an zwou Wochen do alles opgeléist hunn. Dat ass eng Saach, déi dauert. Virun allem, ech kann jo net all eis Ressourcen dropsetzen, well ech dat gär am klenge Krees och halen. Ja mir sinn sinn insgesamt 5 Leit déi et wëssen. Dat sinn déi Leit déi deen Owend hu misse rakommen fir d'Equipë ze schalten, den Techniker an dann déi 3 déi d'lescht Kéier hei waren. Woubäi ech mer awer do keng Suerge maachen. Also do dat sinn alles seriö Leit déi. Tjo. Jo da bréiche mer just waarden, ne? Jo waarden a schaffen, kucken. Wéi de Prënz Guillaume bei eis war, do huet säin Aide de camp oder den Aide de camp vum Grand-Duc, den, net de Chris nach, deen aneren, hei, Meyer, Meyer, de Meyer, deen huet gefrot, ob mir dann net kinnte fir de Palais och emol e Sweeping maachen. Ech sot, Dach, kloer, mir mussen just gefrot ginn. Alles, wat mir brauchen, ass, dass den, de Palais eis offiziell freet, fir dee Büro sweepen ze kommen. Mee da kinnte mer dee Büro emol sweepe goen. Dat ass awer virausgesat, an elo gi mer erëm op dénne Mais, wann de Palais selwer do eppes installéiert huet an du frees, du sees zum Palais, se sollen do sweepe loossen, dann ass et och alt erëm, weess de. Also et ass egal, wéi s de et dréis, dat ass ëmmer, dat ass ëmmer ganz heikel. Mee et gëtt interessant. Sécherheetsméisseg betruecht an wat de méigleche Contenu ubelaangt, kann näischt si wat relevant ass. No, quitte dass et eppes ka si wat d'Leit dobausse schockéiert. An dat seet en och am Gespréich, e seet, et ass ganz schlëmm. E geet iwwregens och dervun aus, dass ech mat an der Combine dra sinn. Also just dass de berouegt bass, du bass net den eenzege schlechte Kärel am Land. Mee e seet, an zwee, dräi Joer ass dat do souwisou. Bekannt oder raus oder net méi relevant an da kann ech der ze lauschtere ginn an da sees de, ah hätt ech dat deemools gewosst an esou. Mee et sinn, weess de, et si sou Saachen, ech gleewe ganz wéineg un Zoufäll. Mir, mir hunn de Jean Nicolas, däi, däi Frënd, deen obstinéiert sech a sengem Bild Zeitung fir Lëtzebuerg do, ech weess net wéi se heescht, an Nouvel Observateur an a senge Bicher, Lëtzebuerg Privat, ëmmer erëm, Kënnt do den Artikel dran, dass de Geheimdingscht de Palais oflauschtert, dass mer se beobachte, bespëtzelen an hei an do? Du weess an ech weess, dass dat Quatsch ass. Dat wier net dran, dat géif net funktionéieren. An deen éischten, deen dat géif ofschiessen, wiers du. Du géifs dat net zouloossen. Mee wann s de et oft genuch behaapts, dann gëtt dat awer esou en Acquis bei de Leit. Dat kënnt an der Zeitung kënnt dat do ëmmer erëm an gëtt natierlech net kommentéiert. Mee dat do hält sech esou um Niveau vu Lëtzebuerg Privat, Nouvel Observateur an dann heiansdo esou kënnt esou eng esou Säitenhieb am Feierkrooch, pardon, Investigateur, mee dat dat kënnt ëmmer esou reegelméisseg erëm, esou esou datt de Geheimdingscht dat jo mécht an dengem Optrag, well s du Sträit hues mat hinnen a sou weider. Dat gëtt och ni kontestéiert, et wier och falsch et ze kontestéieren. Mee dat schaaft awer bei der, beim Publikum vun deenen doten Zäitschrëften, an déi hunn e Publikum, et gëtt zwar keen ezou, mee et gëtt gelies, well soss géif et net verkaf ginn, schaaft dat esou e, esou e Wëssen. Mir wësse jo, datt de Behandlung net op de Palais schafft, genau wéi mer, wéi mer d'sozialistesch Partei oflauschteren an, an csv an ech weess net wien nach alles, mat all deene Leit, déi ech hunn. Also do. Dat ass och eppes, dat ass vläit keen Zoufall, datt do esou den Terrain preparéiert gëtt. Mee ech weess et eben net. Mee dat, dat geet alles esou an déi Richtung do. A mir sinn an deem ganzen Themekomplex do, ass, dat ass fir eis natierlech heikel. Mir sinn, mir maachen eis Aarbecht loyal no eisem Mandat, Optrag, dee mer hunn. Mee mer sinn extrem vulnerabel. Geet duer, datt een Nol op de Kapp oder eng Emissioun eis. Fest an en Eck stellt, da sti mir do. Do komme mir ni méi eraus. An dofir musse mir, mir ginn do op Réunier de ganzen Zäit. Mir war fall do. Dee war scho virdrun opgefall. Deen. Wat heescht hei op? Och dat ass eng. Ech hunn der schonn gesot, datt. Den Service de Renseignement huet eng laang Geschicht, awer net keng dokumentéiert Mémoire. Ech hunn quasi esou eng Black Box iwwerholl. Am Archiv ass näischt. Wat mir wëssen, oder wëssen, wëssen, wëssen, mir, et schéngt, et gesäit esou aus, wéi wann den, wéi wa Leit vum Geheimdingscht fréier beim illegal bestallt hätten a sech beschaaft hätten. an och d'Police. Dat war awer, also mer schwätzen do vun, oh, achtzeger Joren. Ähm, Punkt. Informatioun. Aner Informatioun, déi mer hunn, awer och Niveau Rumeur, déi Wanz Wanzen oder vun deene Wanze sollen da benotzt gi sinn, fir dem deemolegen Direkter säi Büro ofzelaaschteren. Dat war déi Zäit, wou de mam Personal déi ganz Streidereien do hat, wou se am Fong de wollten kompromettéieren. Dat sinn Informatiounen, déi kréien ech haut. Déi si sou, weess Dir, an de Couloiren do rëm. Ech soen net, datt déi Informatiounen do aus der Loft gegraff sinn. Do kann eppes dru sinn, mee ech kann näischt dovu beleeën. Ech hunn ee bei mer schaffen, dee kennt deen Auto do ganz gutt. An dat ass een Typ, dee gehéiert net onbedéngt zu mengen intimste Frënn. Dat ass e loyale Mataarbechter, dee mécht seng Aarbecht korrekt, wéi s de em opdréis, mee e kennt awer den Auto schonn zënter laang. Dat si sou Saachen, den weess e bëssen, gesäit e bëssen an de Service eran. Do gëtt et och wuel e gemeinsamen. Passé, deen hie kennt an ech net. An du huet hien och e klengen Avantage op mech. Also, ass en eis schonn opgefall? Jo. Anere vollkommen isoléierten Evenement, de Fliger, Luxair-Fliger, dee erofgefall ass, deen éischten, deen op der Plaz war. An dat steet a kenger Zeitung. Mä et war een. Zoufall. Mee war deen éischten, deen do op der Plaz war. Ech stinn ënner Schock. An et ass eisen, eise Mataarbechter, deen der d'Läschcherei d'Saach gebrieft huet, dee sou opgereegt war, deen huet en am Fong do fonnt. Dee war den Zweeten op der Plaz, oder den Drëtten. Du koum den Taxichauffer an du koum deen. An deen huet en heemgefouert, well deen e gutt kennt. E wunnt do am Eck iergendezwousch. Deen huet en heemgefouert an en ass ni an d'Press komm. Mee. Déi zwee hunn am Fong de Pilot aus dem Fliger wollt männchen, oder wat ëmmer geschicht ass, si ragaangen oder wat, an Sauerstoff ginn oder wat. Mee weess de, et ass, gëtt eng Rei Beréierungspunkten tëschent deem Typ an dem Service. En huet eng perséinlech ganz, bon, eng historesch gewuessene, eng Beziung zu deem Mataarbechter vun eis. En huet deem säi Papp scho kannt, si sinn zesummen an d'Vokans gefuer, si sinn zesummen tauche gaang. Do war eemol en Zwëschefall, wou se bei ganz schwéierem Séigang eropkomm sinn. Nom Tauchen, do war d'Boot fort, do war et bal ëm se gaang ginn. Dat schaaft eng gewëssen Intimitéit. Déi kenne sech also ganz gutt. Jo. A wann s de dat Gespréich hei, wou den de mam schwätzt, do mierks de och, dass deen Typ eng grouss Affektioun huet fir. nennt en Salut Décke, wéi ass et, an esou esou wéi se schwätzen, an och zum Schluss, also de nervt en an deem Gespréich richteg an e mécht em Virwërf an esou weider an e seet zum Schluss awer, komm la, mä nee, komm dat do dierf net tëschent eis stoen, en décke Kuss un dech an un deng ganz Famill a esou weider, also et ass wierklech, du gesäis, datt do eng Beziéung ass, ech hunn net den Androck, wéi wann deen dote wéilt den de do an eppes eranzéien. Op där anerer Säit ass e knallharte Geschäftsmann. Mann, deen nëmme seng Interessen vertritt. Dat ass net einfach. An et ass eng Saach, géint e Géigner unzegoen, wann s de weess, ween en ass oder wou en ass, aus wéi engem Eck et kënnt. Mee hei, dat geet esou, an dat kann, dat ka géint dech goen, géint de Grand-Duc. Mer wëssen net, géint ween et geet. Jo, mee wa se kënne mat deene Gespréicher iwwert d'Bommeleeër, bis mer an dëse Fall esou wier, géint de Grand-Duc nach géint mech ausgoen. Nee, den, den, de Fait, dass se ofgelauschtert gëtt, dat geet géint dech oder géint de Grand-Duc. A wann et géint de Grand-Duc geet, kann dat aus x-verschiddene Lagere kommen. Wann et géint dech geet, kënn et aus anere Lagere kommen. Dat kann aus denger eegener Partei kommen, dat kann aus dengem Haus kommen, dat kann alles Méigleches sinn. An dofir si mir gär, ga, also wëll ech do. Mee aus mengem Haus kann een net am Palais oflauschen. Nee, eebe, wann. Kann och déi sinn, déi gären d'Interceptiounsmaterial gehat hätten. Dat ka sinn. Mee ech weess, datt do d'Polizeidirektioun dergéint war, fir déi Ekipp do ze loossen an där Form. Se si jo och am Fong relativ onkontrolléiert, wéi se do sinn. Dat ass e bësse sou eng eege privat Arméi, déi net, an déi ass jo net kontrolléiert, déi maacht, wat se wëllen e bëssen. dofir. An, an do, weess de, wa mir, mir kinnten ufänken do ze enquêtéieren, mee dat ass, dat ass äusserst heikel. Dat si Polizisten an et ass de Palais, dat ass äusserst heikel. An dann huet d'Police, dat muss ech hinne vläicht virwerfen, si hunn esou eng, mee dat huet am Fong all Verwaltung gemaach, maachen ëmmer nach, esou eng Politik, wann s de esou een op de Palais schécks, da schécks de net däi Beschten. Jo, jo, jo. Ja. An do mat deem do Resultat, wann s de leider där, där faul Äppel do sëtzen hues, da kënnt keng gutt Zalot derbäi erauskommen. A grad do, dat war vläicht gutt mat deenen ale Grand-Ducs, déi haten eng aner Approche zu hirer Funktioun. Mat där neier Generatioun ass dat e bëssen anescht, do wier vläicht e bësse méi. Jo, déi och hannescht, déi si méi. Jo de Problem ass, datt den souwuel de Palais wéi och déi Ekipp déi do ass, déi déi hunn en Interêt drun, datt et weidergeet. Déi déi Flicken déi do um Palais sinn, déi si jo fein eraus. Dat ass dei och d'selwecht wéi déi déi bei mir sinn. Ech hunn der bei mir, déi sinn zanter Joer an Dag do, also zanter zanter 20 Joer, déi kréien eng schéi Primm, déi géife dann dra net afale fort ze goen. Ech hätt léiwer esou System, weess de, wou se esou 5 Joer bleiwen an dann, mee op alle Fall just, datt s de weess och firwat datt ech elo net komme mat enger Demande fir d'Interceptioun. Mir hunn déi direkt erëm ofgeschalt an mir schaffen op der CD och do. Ech, fir mech ass et ganz wichteg, datt s du. Kommunistesch Parteier an der Zäit virun 90, also am kale Krich nach, do ass effektiv op d'Kommunistesch Partei, mee do, bon, do war den Geheimdingscht, dat war seng eenzeg Clientèle, dat war d'russesch Ambassade, d'Kommunistesch Partei, am Ufank déi Gring. Jo, mee dann aus haiteger Siicht an a mat denger, mat denger philosophescher Astellung, déi och meng ass, ha, mee wann s de awer kucks, wéi, wéi deemools d'Leit geduet hunn, wéi eng Leit dass do sutzen, elo bass de rëm beim Wackel a sou weider, ha, do war jo alles, wat net stramm konservativ war, war eng Staatsräson. Mee dat do, also fir do sotzen, dat gëllt och. Ech hunn ech hunn zu de Leit gesot, wéi ech Direkter gi sinn, déi hunn déi ganz Archiv a mol méchten an alles eraus kann, wat net weider héiert. Dat ass och en, ech hunn gesot, dat maache mir. Mir hunn 300.000 Kartei krut mam Pierre Lorrain. Du hunn ech gesot, okay, elo huelt der d'Lëscht vun all deene Leit, déi gewielte Mandatsträger sinn, kuckt ob déi dra sinn a wa se dra si geheit der se eraus. Ech alles zerstéiert, well. wéi gesot, d'Gréng Partei, och d'Kommunistesch Partei, ass fir mech en net onnëtzlechen Deel vun der politescher Meinungsvielfalt. Gutt, gutt. Okay, also et deet mer leed, wann ech net besser Nouvellen hunn. Eng aner Fro, dat ech och wëll wëssen, wann ech elo zeréckkucken, leschte Freiden Owend hätt ech vläicht. besser gehal, ech hätt gewaart fir dech unzeruffen bis ech méi weess, hues léiwer ech ruffen dech éischter un. Gutt, well do kann heiansdo sinn dass d'Informatioun nach net stëmmt, dat ännert nach an dann en fait hunn ech der gesot wier näischt drop op der CD an ech war laang genuch am Ausseministère. Jo, ok. Gutt, da sicht se jo dunn.